šodien man ir tas prieks un gods būt šeit priekšā un ar jums dalīties. Un, uh, es gribu pastāstīt divas lietas no sevis. Tas tā personīgi. Vispār jau viss būs baigi personīgi, ļoti personīgi, kas būs šodien no manis. Un, tas būs tā personīgi no manis, bet es ticu, ka Dievs to ir līdz sirdī. Un uh, tas noteikti ir sagatavots priekš, priekš, priekš mums. Un, uh, ir divas situācijas uh, manā dzīvēm ko es gribu padalīties. Un viena no tām ir tāda vispārīga, par kuru es um, ļoti detalizēti pat nemāku pastāstīt, bet es, jūs, es zinu, ka jūs sapratīsiet, jo es pieņemu, ka ir vēl cilvēkam noteikti tā ir. Un tā, tā situācija ir tāda, kad uh, es tā kā dzīvoju, bet būtībā brauc tā kā, tā, esmu tā kā mašīna, kur aizmugurē ritiņi tā kā bišķi iesprūdušie. It kā es apmēram uz to virzienu eju, kur man vajag stūrēju, pagriezties. Es arī nedaudz varu, bet tā īsti neiet tā štēla. Un, un tu nesaproti. Es nesaprotu, kas paliet, kas notiek ar mani. Un uh, tas noteikti skar, um, var teikt, varētu teikt, visas, uh, visas tās dzīves sfēras, visas manas nodarbošanās, visu, vai tā ir kalpošana, vai mans darbs, vai arī ģimene, kur uh, es tā kā nesaprotu īsti. Nu, man nav tādas skaidrības. Es, es par to lūdzu. Es cenšos, bet uh, ir tā, ka tāds apjukums neliels. Tā kā tāds neliels bardaks priekš manis. Un es saprotu, ka tas nav pareizi, un tam tā nevajadzētu iet uz priekšu. Un es apzinos to. Un tad otra situācija, eh, kurā es arī apzinos, ka tā nevajadzētu būt, un eh, kad arī tur ir kaut kas jāmaina, ka tur būtu vajadzīgas izmaiņas, ir eh, mans tāds personīgs attiecības taisnē ar maniem bērniem, kur man ļoti trūkst pacietības godīgi sakot, ļoti trūkst pacietības. Es esmu dalījies jau, lai par to lūdzu arī mājasgrupā, arī cilvēki to zina, tas nav noslēpums. Bet arī šodien jums es visiem saku, ka ir grūti kaut kādā brīdī, jo trūkst pacietības. Un uh, man vienkārši arī trūkst brīžiem padomu. Par to ir lūgts, ir censties, es esmu centies, gribu saņemties, bet... Um, es vienkārši ne, nezinu tā, nezināju tālāk, nezināju, līdz kādam brīdim es nezināju, ko lai dara tālāk. Un uh, tad, tad pēkšņi bija viens telefonzvans, no nu, viena paziņa. Un uh, izskanēja viens lūgums izdarīt kādu lietu. Un uh, šis, uh, šis lūgums būtībā man atsēdināja. Tā tiešā vārda nozīmē vienkārši es apsēdos. Un es biju spiests vienkārši apsēsties, es biju spiests vienkārši nomierināties, es biju spiests vienkārši sākt pārdomāt. Būtībā tas lūgums bija pavisam par kaut ko citu, bet tās mans pārdomas un tā man man, man, eh, manas domas, un tas viss sāk gruzīties ap, ap tām lietām, kas man īsti nav tās sakārtotās. Kaut arī šīs divas situācijas, ko es nosaucu no sevis, tad vispārīgi par, par visu, kas notiek ar mani, eh, un, un arī taisni specifiski arī ar bērniem, kurus ļoti acīm redzam redzu, un, eh, un es sapratu vienkārši, ka man ir jāapsēžās, man ir jāpadomā, man ir jānovērtē, un, un ziniet, es tenī brīdī sapratu, ka, ka es, var, es varētu teikt, es dzīvoju, tāpēc, ka Dievs ir labs, tāpēc, ka tā ir viņa žēlstība. Ja Dievs nebūtu labs, es jau sen būtu aprakts un kaut kur projām. Tas būtu vienkārši, es būtu prom no Dieva, es noteikti, ka būtu pavisam cits cilvēks. Un es apzinājos, ka tas laiks, arī šis mans eh, tāds bardaka nedaudz laiks vai nesaprašanas laiks, vai arī šis nepacietības laiks priekš manis, uh, ka viņš beigsies. Un ka tas ir pagājis, un ka es esmu to izturējis, un <laughs> nevis es to esmu izturējis būtībā, bet Dievs man ir bijis tik žēlīgs, ka viņš ir Dievs man iziet man cauri, un es joprojām esmu pie viņa, es esmu atpakaļ pie viņa. Tāpēc tā ir ļoti liela žēlstība, ka viņš izved cauri tādam laikam, jo, jo es apzinos, ka es neesmu tā cienīgs, es neesmu tā cienīgs, ka, ka viņš ir tik žēlīgs, ka viņš ir tik bagātīgi svētī mani, man ģimeni, eh, to, to visu, kas notiek ar mani, manā dzīvē. Tāpēc jā, tas bija ļoti labi. Tas bija ļoti labs laiks priekš manis, un ar, par to es arī nedaudz gribu padalīties. 39. psalms. Es aicinu, ka mēs varam atvērt, kam ir. Trīsdesmit devītais psalms. <laughs> ļoti labs nosaukums. Bēdīga cilvēka lūkšana. <laughs> Bet tā arī godīgi ir, jo šis pēdējais laiks nebija tas priecīgākais priekš manis. Nu, noteikti, ka nebija. Un, uh, bet uh, bet šī, šīs rakstietas mēs tūlīt lasīsim. Un tā, es lasīšu vienkārši, jūs sekojat tad līdzi. Uh, dziedātāju vadonim Jedutunam Dāvida dziesma. Es biju apņēmies, es uzmanīšu savus ceļus, ka negrēkoju ar savu mēli. Es uzlikšu iemaukt savai mutei, kamēr bezdīvīgais vēl manā priekšā. Es apklusu un nerunāju, es kļuvu pilnīgi kā mēms – tālu no laimes, bet manas sāpes auga augumā. Manas sirds smeldz manās krūtīs, manas pārdomas likt iedegties ugunī manā dvēselē, un man bija jārunā ar savu mēli. Šeit es nedaudz apstāšos, jo tas būtībā ir ļoti tu, kā es jūtos, jo bija sajūta, ka negribās runāt, vienkārši nav par ko. Tu satiec eh, cilvēks un vienkārši negribās. Tu esi Dievu priekšā un tu vienkārši saproti, ka tev īsti nav ko teikt. Un uh, Un tās pārdomas tevī, tā kā šeit rakstīts, manas sirds smeldz manās krūtīs, manas pārdomas lika iedegties ugunī manā dvēselē, un man bija jārunā ar savu mēlu. Un arī es, vienkārši tas, tas tā kā tā nekrājās, bet es vienkārši šīs domas pulcējās, pulcējās vēl un vēl, un es sapratu, ka man tas ir jārunā. Man tas ir jā, būtībā man tas ir jā, jā, jāsauc uz Dievu. Un, um, un es to arī darīju. Un tad uh, tālāk. Dari man zinām, kungs, manu galvu, un kāds ir man dienu mērs, lai es saprotu, cik nīcīgs es esmu. Redz, tu manas dienas esi līdz sprīž garumā, un mans mūž, mūža ilgums nav it nekas tavā priekšā. Tikai vēja pūsmi ir cilvēks savā mūža, sava, savās mūža gaitās. Cilvēks staigā kā ēna, un nieka dēļ viņš raizējas. Viņš krāja mantu kaudzēm, bet nezin, kam tā būs. Nu, uz ko tad, kungs, lai es ceru? Man cerība ir vienīgi uz tevi. Izglāb mani no visiem maniem pārkāpumiem un neliec man, pa, man bezprāšiem kļūt par apsmieklu. Es esmu apklusis, savu muties neatveru, jo tu esi to tā not, nolicis. Atlaid man tevis uzlikto sodu, jo tavs rokas smag, smagums man iznīcina. Kad tu cilvēku pārmāc par viņu noziegumiem, tad viņš, viņa godība iznīkst kā drāna, ko sēd kodas. Tiešām tikai vēja pūsma ir cilvēks. Uzklaus man lūkšanu, kungs, Sadzirdi manu saukšanu, neciet klusu, kad lēja asaras, jo es esmu tavā priekšā tikai svešinieks un piedzīvotājs kā visi mani tēvi. Novērs manas, ro, manas mokas, ka es atspirkstu un gaišāks kļūst mans skats, pirms es aizēju un vairs neesmu. Un šeit ir tas, par ko es pirms tam teicu, ka, kad es, es vienkārši apsēdos un es ap, apzinājos, cik nīcīgs būtībā es esmu un cik liela ir tā žēlstība, no Dieva žēlstība, kad, kad es varu vispār būt, kad es varu kustēties, kad es varu darboties, ka es vēl esmu dzīvs un eh, es varu būt pateicīgs, jo Dievs man ir izvedis tam cauri. Un Dievs man ir aizvedis līdz tādam brīdim, kad man ir jāapsēžās, kad man ir jānomierinās, kad man ir jāpārdomā. Tas šīs pamatlietas, šīs pamatlietas, šī, šī, šī žēlastība, ko Dievs dod, šī piedošana. Un šis laiks, kur es esmu pavadījis, es neteikšu bez viņu, tā noteikti nav bijis, bet eh, kad es esmu tā kā nedaudz kaut kur gājis, tā kā es teicu, tāda neskaidrība ir pa kaut ko, un nav bijusi šī drošība. Bet jā, paldies Dievam, ka viņš noved līdz tam, un 12. Eh, pāns vēlreiz labprāt izlasīšu, ka tu cilvēku pārmāci par viņu noziegumiem, tad viņu godība iznīkst kā, kā drāna, ko sēd kodas. Tiešām tikai vēja pūsma ir cilvēks. Tas ir tāds at labs atgādinājums, ka nav jau par ko mums uzpūsties, nav jau ko mums sakrāt, nav jau pie kā mums pieķerties tādu, kas būtu pamatīgāks nekā ir tas kungs. Tāpēc tas man bija tiešām par tādu no sirds es varēju nākt Dievu priekšā, jo es zināju, ka tas ir patiesi. Jo es zināju, ka viņš ir tas, kas ir izvedis tam visam cauri, un sakal var būt viņa priekšā. Un eh, tad ir viens eh, stāsts kas ļoti, kas ļoti labi turpina šo visu. Tas ir no Lūkas evaņģēlī 24. nodaļa. Un es eh, Es iziešu ātri, es, iz, es vienkārši viņu izlasīšu, jo par to es gribu izrunāt. Un, un, un es domāju, lasam tad. E, bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri gaismai austot, 24. nodaļā, Lūks evaņģēlijas. Sievas nāca pie kapu un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījuši, un vēl kādas citas bija līdz ar tām, un tās atrada akmeni no kapa novelt. Tās gāja iekšā un tā kunga Jēzus miesas neatrada. Un, kad tās nezināja, ko darīt, redz, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs. Un, kad tās pār, eh, pārbījušās nolaida acis uz zemi, viņi, viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Pieminiet, ko viņš jums runājis, vēl Galilejā būdams, sacīdams, cilvēka dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam, un trešā dienā augšām celties. Un tās atcerējās viņu vārdus, Un atpakaļ griezušās no kapa tās to visu pasludināja tiem 11 un visiem citiem. Un tur bija Marija Magdalēna un Jona un Marija Jēkab māte un citas ar tām, kas apustuļiem to sacīja. Un šie vārtiem izlikās kā pasaka un tie viņām neticēja. Bet Pēters cēlās un aizskrēja pie kapu. Tur viņš noliecies, paskatījās iekšā un redzēja noliktus tik autus vien un aizgāja, brīnīdamies par to, kas bija noticis. Un redz, divi no tiem gāja tai pašā dienā uz kādu pilsētiņu Tā bija 60 stadijas no Jeruzālēms, vārdā Emau, un tie sarunājās par visām tām lietām, kas bija notikušas, un gadījās, ka tie tā savā starpā runāja un apspriedās, arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem, bet viņu acis tapa turēts, ka tie viņu nepazina. Un viņš tiem sacīja, kādas tās runas, ko jūs runājat savā starpā uz ceļa, un viņi atstās, apstājās bēdu pilnām sirdīm. Tad viens vārdā Kleops atbildēja viņam, saci, atbildēja un sacīja viņam, Vai tu viens esi tāds svešinieks Jeruzālēmē, kas nezina, kas šīs dienās tur noticis? Un viņš tiem sacīja, kas tad? Un tie viņam sacīja, tas ir Jēzu no Nacerets, kas bija var, pravietis, varens darbos un vārdos, Dieva un visas tautas priekšā, ka to mūsu augstie priesteri un virsnieki nodevuši pazināšanai uz nāvi un viņu situši krustā, bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēla atpestīs, un turklāt šodien ir tieši trešā diena, kopš šīs lietas notikušas. Tad arī kādas no mūsu sievām mūs izbiedēja, tās agri bijušas pie kapa un viņa miesas neatradušas, nāk un saka, ka esot redzējuši eņģeļu parādīšanos, kas saka, viņš esot dzīvs. Un kāda no mums nogāja pie kapa un atrada tā, kā sievas sacīja, bet viņu paši tie ne, neredzēja. Tad viņš tiem sacīja, ak jūs nesaprašas un sirdī kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši. Vai kristum tā nebija jācieš un, e, un jāieiet savā godībā? Un iesākdams no mūzes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Un tie tuvojās pilsētiņai, kur tie gāja, bet viņš likās ejot tālāk. Un viņi to gauži lūdzu un sacīja, paliec pie mums, jo vakars metas, un diena jau pa galam. Un viņš iegāja pie tiem palikt. Un notika, ka viņš ar, ar tiem pie galda sēdēdams maizi ņēma, pateicās, pārlauza un tiem to deva. Tad viņu acis tapa atvērts, un tie viņu pazina – bet viņš no tiem nozuda. Un tie sacīja savā starpā, vai mūsu sirds mūsos nedeg, kad viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams. Un tai pašā stundā viņi cēlās, griezās atpakaļ uz Jeruzālem un atrada tos 11 sapulcējušos un tos, kas pie tiem bija. Tie sacīja, tas kungs patiesi augšām cēlies un Sīmanim parādījies. Un viņi tiem stāstīja, kas bija noticis ceļā un kā tas viņu pazīts mājas laužot. Un kad viņi e, runāja par šīm lietām, Jēzus pats stājās viņu vidū un viņiem sacīja, miers ar jums. Bet tie ļoti izbijās un baļojās, un viņiem šķita, ka garu redzot. Un viņš tiem sacīja, kāpēc esat tā izbijušies? Un kāpēc tāds šaubas ceļas jūsu sirdīs? Redziet manas rokas un manas kājas. Es pats tas esmu. Aptaustējiet mani un apskatējiet, jo garam nav miesa un kaulu, kā jūs redzat, man esam. Un to sacīs, viņš tiem rādīs savas rokas un kājas – Bet, kad tie to aiz prieku vēl neticēja un brīnījās, viņš tiem sacīja, vai jums šeit ir kas ēdams? Un viņi tam pasniedz gabalceptas zivs un tīru medu. Un viņš ņēma un ēda to, viņiem redzot. Pēc tam viņš tiem sacīja, šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mūzes bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata un tiem sacīja, Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešajā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināta atgriešanos no, un grēku piedošana no visām, visām tautām, iesākot no Jeruzālemes, un jūs esat liecinieki tam visam. Un redzi, es, esmu, es jums sūtu savu tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiks apģērbta ar spēku no augšienes. Un viņš tos aizved līdz Betānijai, un savus rokas pacēlas tos svētīja. Un notika, kad viņš tos svētīja, viņš no tiem šķīrās un tā puscelts debesīs, bet tie viņu pielūdz un atgriezās Jeruzālēmē ar lielu prieku. Un bija jālaž templī, teica un slavēja Dievu. Eh, šis stāsts man tā ļoti uzrunāja pāris dienas atpakaļ. Un eh, es jums padalīšos par ko, jo tas ir ļoti saistīts ar to, kā, kā es pirms tam jūtos un kur es atrados tā kā savā tajā ikdienā. Un, um, šit mēs redzam, ka Jēzum bija mācekļi, viņam bija sekotāji, un viņi bija viņam uzticami. Tik ilgi, kamēr Jēzus šeit staigāja, viņi gāja viņam līdzi, viņi visu redzēja, viņi visu dzirdēja, un tad, un tad notika, ka Jēzus piesit krustā. Un mēs redzam šeit, ka divi no viņiem, divi no šiem, kas seko Jēzum, kas viņu pazina, kas visu laiku bija ar viņu, viņi vienkārši pagriežās un viņi aiziet projām. Viņi pagriežās un viņi iet projām. Un viņi būtībā iet atpakaļ savās gaitās. Un viņiem ir rūkt, rūktas sirds. Mēs lasījām, ka viņiem bija rūktums. Un viņi stāstīja, ka mēs cerējām, ka viņš būs tas, kas ieviesīs kārtību. Man, mēs zinām, ka viņš domā par šo, arī par šo laicīgo vāru, ka šie vīri runā. Bet uh, ir līdzīgi kā ar mums. Mēs tāpatās bieži vien <laughs> bieži vien mēs varbūt sagaidām kaut ko vairāk. Mēs varbūt lūdzam Dievs, mēs taču cerēju, ka Tu izdarīsi šitā. Es taču cerēju, ka Tu izdarīsi tā, jo Tu redz, ka tā būtu vislabāk priekš mums. Tu taču redz, Dievs, tā būtu labāk. Un savā veidā arī mēs paši nepasakam nē Dievam, bet mēs sākam iet savus gaitas. Mēs arī var, varētu teikt, pagriežamies un ejam savās gaitās. Un tad notiek tas pats. Šeit tālāk ļoti labi, ļoti labi ir pastāstīts, ka Jēzus mums neatlaiž. Viņš iet pakaļ. Viņš iet pakaļ arī visu to, ka mēs esam viņu pazinuši, mēs esam viņu atzinuši. Bet viņš nav piepildījis varbūt kāds no mūsu ilgām, kāds no mūsu domām, kāds... Mēs, viņš vienkārši nāk pakaļ, viņš, viņš aicina mūs atkal. Arī tad, kad mēs tajā brīdī, kad esam novērsušies un ejam savus ceļus, viņš vienalga, viņš nāk pakaļ. Un mēs varbūt arī neapzināmies, ka tas ir viņš. Un viņš runā, un viņš klaudzina. Un šeit nonāk līdz tam, ka šie cilvēki šie, šie, šie divi cilvēki, kur gāja projām, viņi acis te, pēkšņi tiek atdarīts. Viņi pēkšņi atkal atpazīst Jēzu. Varētu teikt, viņi atkal nonāk pie šīs atziņas, pat tiešām taču, kur es esmu aizmaldījies? Dievs taču ir vienīgais ceļš. Jēzus ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība. Un viņi atkal izdara šīs izmaiņas pie sevis. Viņi atkal apgrie, atgriežas. Viņi atgriež. Viņi atgriež atpakaļ un tur rakstīts tanī pašā, tanī pašī, tanī pašā dienā Viņi gāja atpakaļ uz Jeruzālēm, lai pastāstītu pārējiem. Ļoti līdzīgi kā mums, kad mēs, mēs ejam savus ceļus, mēs esam izvēlējušies arī kaut kādā brīdī iet savus ceļus, un Jēzus joprojām mūs aicina. Un tad, kad mēs at, atgriežamies, mēs ejam atpakaļ, mēs ejam atpakaļ pie viņa. Un mēs atkal stāstam, mēs atkal esam iedegušies par to. Un, un kas notiek tālāk, man patīk tālāk taisna, kas ir. Arī, arī ar visu to, ka mēs esam sapratuši, mēs esam atzinuši varbūt kādas kļūdas, vai, vai vienkārši esam tā kā, piemēram, priekš manis, ka es esmu kaut kur tā slīdējis, braucu uz diviem ritiņiem, jo pārējie nevelk, vai un tā tālāk, ka es atgriežos, un tas, ko Jēzus saka, viņš saka, būtībā viņš saka, neskrieniet tālāk, jums nav tagad jāskrien. Arī to, ka jūs esat atzinuši man, arī to, ka jūs esat atkal atgriezušies pie manis, no saviem ceļiem, no savām domām, no viss, kas jums ir, kas nav bijis no manis. Viņš saka, neskrieniet tagad, neleciet iekšā. Tās nav, tas nav tas, kas Dievam vajadzīgs. Kalpošanas uzreiz, ielikt iekšā, aizdegties. Protams, mēs degsim par viņu. Bet ko viņš šeit saka? Bet palieciet, palieciet pilsētā un gaidiet. Tas ir būtībā tā, ka mēs mēs paliekam un sagaidam no Dievu, kas tad ir īsti tas, kas mums ir jādara? Jo es zinu, ka cilvēki ļoti labprāt atgriežoties, vai tā ir pirmā reize, vai piektā reize, kad atgriežas pie Dieva, labprāt ielēc kalpošanās, labprāt ielēc viskaut kādās lietās, ko darīt, sagrābis lietas, uzņems uz sev nasts, bet Dievs saka, man š, priekš man šeit ļoti labi uzrunāja, pagaidi, nomierinies, apsēdies, arī manās tais visās situācijās apsēdies, sagaidi, kas ir tas, ko Dievs saka. Sakai, tas, kas, kas ir tas, ko Dievs grib, lai tu dari? Tad tas būs pa īstam. Viņš saka, gaidi. Viņš nesaka, gaidi vienu dienu, gaidi divas dienas. Viņš saka, jūs saņemsiet. Jūs visi saņemsiet, bet viņš saka, gaidiet. Gaidiet uz mani. Un tad, kad mēs esam saņēmuši, tad mēs arī patiesi sapratīsim, kas tas ir. Tad mēs arī zināsim, ka mēs varam iet uz priekšu. Tad mēs arī būsim piepildīti ar to spēku, ko viņš saka no augšienes. Tāpēc... Um, jā, es, es to ļoti labi piedzīvoju, tāpēc man ir prieks ar to dalīties. Jo ir vērts, ir vērts gaidīt uz Dievu. Mēs zinām, Dievs ir uzticams. Dievs neko nekad nekavē. Viņš nekad neko nav nokavējis vēl. Tā kā paldies viņam arī par šīm situācijām. Un, jā, tas ir tas, ko es tā lielos ulcienos labprāt padalījos. Un, eh, un ziniet, ko tas noved pie tādas pazemīgas un eh, atklātas lūkšanas. Un tā nav tā lūkšana, par ko, par ko arī Mateja evaņģēlijā sastā nodaļa, man liekas, septītais pāns ir teikts, ka, ka jūs nepļāpājat, ka tā nav tāda pļāpāšana vienkārši, bet ka tā ir pazemīga lūkšana, jo tu esi apzinājies, kur tu esi bijis, un ka tā ir bijusi tā Dieva žēlstība, ka viņš ir atvedis mūs atpakaļ katru. Un, eh, jā, man, Man ir prieks par šo laiku. Man bija prieks par šo laiku. Un arī tajā brīdī mēs sapratīsim, ka no sirds pārpilnības tiešām otru runā. Lai arī man bija apjukums, tad, tad tanī brīdī, kad, eh, kad es apsēdos, lai pārdomātu, tad es zinu, ka tie vārdi, kas nāca no manas un kas gāja pie Dieva, bija tiešām no sirds, un tā bija pazemība. Un tas bija pa īstam. Tāpēc um, mans iedrošinājums arī priekš katru ir apsēdieties un padomājiet, ja jums nav skaidrība kādā lietā. Pagaidiet, varbūt, ka nav vērts skriet uzreiz un, un rauties uz pusi. Mums ir situācijas, ka liekas, ir jau pavēlu, vai tūlīt būs pavēlu. Vai arī liekas, ka nav skaidrības un gribās kaut ko darīt, lai būtu kaut kas. Mēs, protams, mēs nesēdēsim rokas salikuši, bet Dievs saka, sagaidiet no viņa. Mēs, ja mēs ticam, ka Dievs atbild uz lūkšanām, ka viņš uzrunā, tad sagaidiet, tad neskrieniet pa priekš viņam, ne? Es to pirms saku sev un jums, un, un ziniet, paldies Dievam, kas seko aiz 39. panta, arī 40. No, aiz 39. psalma, arī 40. psalms. Un tur es izlasīšu pirmos sešus pants. Jo savādāk liekas, ka jūs visi esat bēdīgi. Tiešām tik drūma tā vēsts, bet tā ir patiesība. Tas ir tas, kas kas ir rakstīts Dievu vārdā, un tas ir tas, ko, ko es esmu <laughs> sajūtis savā sirdī, un, un man ir prieks par to. Un šeit stāv rakstīts tā, 40. psalms no ticības ticībā. Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Es gaidīt gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja man saucienu. Viņš mani izvilk no ciešana bedres, no dubļainām duņām un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudz to dzirdēs, viņus pārņems bību un viņi sāks ticēt tam kungam. Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to kungu, kas nepievērš slepniem, nec tinas ar melkuļiem. Lieli ir tavi darbi, kungs mans Dievs, tu mūsu labad esi darījis, ko tu mūsu labad esi darījis, un dižas, diženas ir tavas svētības pilnās domas par mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt. Amen. Mēs lūksim. Es aicinu, ka mēs piecelsimies, mēs lūksim. Un mēs arī dziedāsim vienu dziesmu. Debes Tēvs, es pasakos, kungs, par Tavu vārdu, Dievs. Es pasakos, kungs, ka tas ir bijis par stiprinājumu Tēvs un iedrošinājumu vispirms jau, kungs, man pašam Tēvs. Un es zinu, kungs, ka ir cilvēki, kungs, ko, kuriem tas ir svarīgi Tēvs dzirdēt. Kungs, ka mums ir, ir, kungs, no kā nākt atpakaļ, kungs, mūsu domas, mūsu maldi Tēvs, mūsu ceļi, mūsu grēki Tēvs, viss, kungs, kas nav bijis pareizi Tēvs. Un es pasakos, kungs, ka tu arī nevienu nekad neatlēji Tēvs, ka tu vienmēr ej pakaļ. Kungs, es Tev pasakos, ka Tu sameklē, kungs, ka tu aicini, kungs, Dievs, ka tiešām kvēlojoši degli tu nenodzies, tēvs, ka kungs, tu gribi, lai mēs esam tavu, kungs, lai mēs arī dzīvojam, tēvs, tā dzīvu, tēvs, es tev paskos, kungs, ka tu esi žēlīgs, Dievs, ka tiešām tāpēc, ka tu esi labs, tēvs, tāpēc mēs dzīvojam, kungs, tāpēc, ka tā ir tavu žēlstība, kungs, paldies tev, Dievs, paldies tev, tēvs, par to laiku, kungs, ko tu mums dod, tēvs, Kungs, par katru Tavu žēlstības dienu, Tēvs. Kungs, es paskos, es paskos, Dievs, ka tiešām Tu pēc tam izvedot caur Tavs cel atkal uz augšu, Tēvs. Ka Tu, Kungs, liec atkal šo stipro pamatu, Tēvs, un es Tev paskos, Kungs. Paldies Tev, Dievs. Paldies, ka Tu esi žēlīgs, Tēvs. Ja jūs... Uh, mēs, var, mēs varētu aizlūgt par jums. Ja jūs zinat, ka arī jums ir tādas situācijas, ja arī jūs gribat no kaut kā nākt apakaļ atkal pie Dievu, atkal tuvāk viņam, nevis kā atgriezties pavisam no kaut kurienes, kur jūs varbūt neesat bijuši nekad, bet no tām situācijām, no tām domām, no tā, tad vienkārši jūs nā, varat nākt šeit priekšā, un es lūkšu par jums, mēs lūksim kopā vienkārši par to, arts paspēlēs, jūtiņu dziedās, mēs slavēsim Dievu, un uh, mēs vienkārši lūksim, jo ir svarīgi, ir svarīgi mums nākt atpakaļ. Dievs, paldies, ka Tu gaidi, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs. Slav Tev, kungs. Vēlamies Tev godāt, Tevi pielūgt, savas rokas paceļām, Tavu vārdu slavējām, vēlamies Tev godāt tevi pielūgt, savas rokas paceļām, tavu vārdu slavējām, tu esi liels, lieli tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā tu neviens cits nav tāds kā tu, tu esi liels, lieli tavi brīnumi. Neviens cits nav tāds kā tu, neviens cits nav tāds kā tu. Pateicībā nāku, tava vaigā priekšā. Kungs ir lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu, pateicībā nāku. Tava vaiga priekšā, Kungs ir lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu, tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu. Kas tik ļoti mīlētu, tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu kas tik ļoti mīlētu. Vēlamies Tev godāt, Tevi pielūgt, savas rokas paceļam, Tavu vārdu slavējam, vēlamies Tev godāt, tevi pielūgt, savas rokas paceļām, tavu vārdu slavējām, tu esi liels, lieli tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā tu. Neviens cits nav tāds kā tu, tu esi liels, lieli tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā tu. Neviens cits nav tāds kā tu, tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu kas tik ļoti mīlē tu, tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, kas tik ļoti mīlē tu. mēs arī varam lūgt šobrīd par Nika sieviņu Andu, kas ir slimnīcā. Aizlūksim kopā. Tēvs, Tev pateicos, kungs, arī par šo situāciju, kāda ir, kungs, un es lūdzos, ka Tu pieskartos un ka Tu būtu ar savu mieru klāt Andai un Nikam, kungs ka Tu viņus svētī, Tēvs, arī viņu gaidāmo mazulīt, Tēvs, ka tiešām Tava mīlestības pilnā un lielā labā roka ir pār viņiem, kungs, ka viņi jūtās Tevis apskaut katru mīļu brīdi, Tēvs, un ka viņi nejūtās pamest nevienu brīdi vai atstāt, Tēvs. Es lūdzos, ka Tu pieskaries un dziedini, Tēvs, visas tās lietas, kas ir jādziedina, Tēvs, gan Andis sirsniņā, Tēvs, Tēvs, gan galvā, Tēvs. Es lūdzos Jēzus Kristus vārdā, ka tiešām viņi būtu dziedināti, Tēvs, un ka viņi var jau rīt nākt mājās no slimnīcas, Tēvs, ka Tu esi mūsu ārsts, ka mēs uz Tev paļaujamies, kungs, un es lūdzos, lai... Jā, lai tavs miers, kas ir augstāks pār visu, tēvs, lai tas ir viņa ģimenē, tēvs, arī es lūdzos, lai tu pagodinies par visām dzīvošanas lietām, lai tu sakārto tēvs. Lai viņiem šis bērniņu gaidīšanas laiks ir brīnišķīgs, Tēvs un mierpilns, Kungs. Jēzus vārdā es to lūdzos un lūdzos, lai Tu svētī, svētī, svētī un pasargā, Kungs. Āmen. Jā, debes Tēvs, paldies Tev, Kungs. Paldies Tēvs par Tavu ģimeni, Tēvs. Paldies par šo draudzi arī, Tēvs. Paldies, Kungs, par draudziem kuldīgā Tēvs, Latvijā Tēvs. Tēvs Paldies, kungs, ka tu ved kopā savus bērnus, tās savus cilvēkus, kungs. Paldies, tev, tēvs. Paldies, kungs, arī, ka mūs tu esi vadījis tik tālu, tēvs, ka tu esi sargājis, tēvs, ka tu esi apsargājis, tēvs, no visu ļaunu, kungs. Dievs, paldies, kungs. Paldies, ka tu esi uzticams, tēvs. Mēs tev slavējam. Mēs uzticam tev mūsu ģimeni. Mēs uzticam tev mūsu garīgo ģimeni, tēvs. Kungs, paldies tev, tēvs. Dievs, mēs lūdzamies svētī arī mūsu sadraudzību, kungs, kopā, kas būs. Tās svētī mūs nākamajā nedēļā, kungs, visās mūsu gaitās, tās darbos, atpūtās tēvs. Kungs, jā, tēvs lūdzos, tēvs, kad ir šis laiks, kungs, mums apsēsties, kungs, katram priekš mums apsēsties pārdomāt. Būt pateicīgiem, kungs, kam ir slava, lai tie slavē, kungs, kam ir bēdz, tēvs, lai tie pārdomā, kungs, lai kungs tu var darīt, tēvs. Kungs, kam ir ko sūdzēt, lai izsūdz kungs, lai tiešām viņi tiek dziedināti tēvs. Dievs, paldies Tev tēvs. Paldies Tev tēvs. Jēzus Kristus vārdā mēs Tev paskamies, kungs. Amen.